apa-apa ki karek sing ning ngarep. Karek sing ning ngarep nggih leres. Anggere sing ning ngarep serampat kok gak iso. Ngono kok ngaku seniman lho. Lah, la piye ta maksudmu? Serampat yang kerdi lebokne sak ki mesti mandek. Oh, alah kabeh wong lek dilebokne sak, pokoke anggere sak tung, tak tung jlem masuk. Mandek. Kendange ranu kok e. lho. Pemene kendange kae njaluk kae ya iso. Ya iso ta. Dasar kendang ono. iso, ta. Aku tak serampat sing ngendangi kelek oh. sing ngene jepong ketek ora iso. Ucal ya? Iya. Eh, eh. Di lebone ngene. Dah. Ah. Berarti sakmu bolong kok. Eh. Berarti lek sak bolong gak iso. Ora iso golek sing buntet. Pokoke sing nggon peteng ngono gak apa-apa. Sing buntet pokoke. Oke oke oke. Sing buntet sik. Nggih nggih, kula. Nggih sing buntet. Duwe duwe duwe. Duwe lah ndandake. Standarte enek lah ndandake. Culno neh. Nah, tak lebokne nggih iki wis pasti. Eh oh, eh eh oh, eh eh. rokok bisa setel kowe. Lah Anu wilujeng dalu guling mbok. Nggih, wilujeng dalu Mas Yuda, Mas Percil. Nggih, wilujeng. Nyuwun pangapunten anggere panjenengan metu mesti kula garapke serampat mergi saking pangraos kula niku panjenengan sudah merupakan ciri khas lek Yuda Percil niku kedah serampat. Leres nggih, bicange awit menapa to gending serampat menika salah setunggalipun warisan budaya leluhur utamanipun ingkang mapan wonten ing Tulungagung kedah dipun uri-uri kedah dipun lestantunaken. Nah, Rampah. Menawi mboten panjenengan lan kula sinten melih ingkang badhe nguri-nguri kabudayan Jawa. Ning kejawi saking niku mboten kula kali panjenengan, Mas. Nggih. Kula panjenengan sediane ngluluri kabudayan. Lha mboten nanteng sing nanggap. Nggih nyoro. Dadi antarané sing nanggap karo sing ditanggap karo sing penonton niku satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah. antarane sing ditanggap antarane sing nanggap karo sing nonton niku sudah menjadi satu kesatuan tritunggal telu telune ngatunggal oh. dados menawi mboten ngoten dadi pemerintah terutama pemerintah bagian yang menangani masalah kebudayaan juga harus andil dan ikut serta turut membantu melestarikan Betul, kebudayaan tidak hanya menghimbau tok nah, ini pemerintah harus peduli untuk melestarikan budaya kipiye piye dadi lek waktu nyambut orang pramung yo kita lestarikan budaya Leres. kita. Ning nyatane ndak peduli karo budaya. Niku yo tanpa guna Mas Yudo Leres nggih. Awet menawi mboten panjenengan lan kula, engko sok kala mangsane budayane dhewe diklaim karo budaya monco Nah, mongko Mas, budaya niki suhu satu hadiluhung. Dasare wayang niku sudah diakui oleh UNESCO. Yo akui oh. UNESCO. Sudah diakui oleh dunia. Nah. Karena bagaimanapun merupakan salah satu budaya yang adiluhung juga merupakan uh, sampiran tumraping pemerintah. Dawe pemerintah paraning bangsa menika gumantung dumateng budaya. Nah. Arum luhuring bangsa menika gumantung budayanipun. Piye leh ngopeni budaya maju mundure budaya niku mempengaruhi peradaban bangsa. Nah, mula seniman wajib ngulir budi ngempakke rasa. Leres. Leres apa bakul jamu wis Lha sak kabeh kabudayan nek kula panjenengan niku mboten budidaya. Pergo budaya lah merupakan hasil budidaya utawa karya manusia. Niki Leres. Mas. budaya menika hasil karya utawa budidaya manusia. Okay. Budidaya manusia ingkang adiluhung kedah dipun lestareaken menawi mboten dipun lestareaken sok kala mangsane bakal ikal ical wonten. Alah ikal ikal ical. Napa malih sakniki budaya wayang kuwi Mas bener-bener dadi pekaramane warga masyarakat mergo nang kene simpel. ana tontonane ana tuntunane uga ana tatanane wayang dadi wayang kados dalu punika nyuwun sewu becange menapa to sebabipun wayang kok didandrungi masyarakat ayo kowe ngomong mergo pancen teng mriki budaya sing luwes banget enek tayupe enek dagelane enek musike ana campur sarine lho lek ngono luar biasa to Mas luar biasa enten hadroh enten dagelan enten mayang iki meneng ngali aku lho tak tuwak tenan lho sik sik sik sik mas sik mas nyekel kowe diomongi pengen ngomong kancane ngomongnya urung kok rumang sakit dadi ngeten lho bocah kok iya sing ngeyel tuh bocah sik awet lapa to tahu bulat ayo bali aku ra bali tak tapu ayo bali apa to kancane aku cek pengen ngomong Mas Yudha dalam wis sing waras ngalah. Oh nggih nggih, sing waras ngalah mawon. Lek kono pengin ngomong ya ben ngomong. Iki kesempatan ngomong. Kesempatan ngomong. Wis ben kono ngomong ah, wis. Paminto. Kula sampe teng cerantel mik sak menten bani. Paminto. Paminto. Oh ya ora ngrungokne. Dados dalu punika hajatanipun Bapak Nanang menika saestu leres. Nggih Pak Minto nggih. Pak. Nyapung guyu. Pok nanang-nanang. menikah hajatanipun uh, pernikahan Mbak Sopo siapa dek? dek? dek siapa sing mantannya dek? dek? Yudha? juga? dek? oh malah wedus yang ngomong eh munio lah kok aku men gue menang kok munio gue ini munio jadi awang nah saya ini muni mas Yudha Pak Dewi wajib muni Kintang sekimah rong limah paring ular war kanggo temanten. Dumateng temanten. Awit menapa temanten punika sepisan kanggo selawase. Betul. Kula dongakne muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Aku ngomongi kan sak pungkure awake dhewe muga-muga temantene bisa urip rukun diparingi rezeki sing akeh diparingi kesehatan lahir lawan batin Mas Yudo. Kesehatan lahir batin. Wes! kok iki menengo sik kancane tak ndongakne tak tau. Menapa tak tegis? <laughs> ayo bengung tamung tak seneni jengsete takon mateni engko malan bocah kok rumah sak bleki ora lho kuwi ati mikrofon kok pranggular kok dolno piye jane ampun lho jenengan kula matur sithik wae mesti dindek aku gak oleh omong terus karepe pe lara tak gawa kabeh ku ngomong nek iki kok gawa piye nyoh iki kok gawa gawanan aku tak lungguh penak lah lho terus jenengan dalange pripo lha nek sir kono pe ngomong karo nguwasani mik pean iki ora apa-apa tak wehne kowe nyoh mboten mboten mboten kula balene nyoh Oh, alah, alah nggak pelit ya ramik cekle seneni. Wih, cek sitok diweh nih. Ini biasa ngomah ya. Sama ini kok enek-enek. Nuhun sewu. Dalu pun ini, ah, enggak, enggak pernah gitu. Ini bagian ini. Eh, sing elek gitu. Iya lho. Eh, Ayo, ngomong, tak kesempatan ngomong. Oke, oke, oke. Kok ngantek, wih, gak ngomong, tak hidup ini melonyoh. Oke. Iya aja nesu wong padha bolone. Ya bolo piye kesempatan ngomong ora ngomong bareng kancane ngomong kulo nesu mik dijaluki kabeh. Lho rene ngono lho kancane ora oleh ngomong terus. Ha iya wis. Lah kita kaya kesempatan ngomong kowe. Ning Sragen ta senek kejadian Mas. Sipun. Dalang ngomong saut-sautan karo dagelan, mengko dagelane loro. Nggih. Sing siji rung dijak ngomong ngengkel ngerayuk mik kabeh. Nggih, terus kesetrum mati. Ih, nalilahi wa inna ilaihi rajiun, kaya ngono to Dik, Pak. Teng pundi niku? Sragen. Sragen. Tulung Agung adoh. Rencanane nglerek teng Tulung Agung. Kowe pengen kancane bongkok apa piye kok rumangsaku tak tuwapuk tenan kowe. Iki teng daleme bapak Nanang. Wis roh. Anakmu kowe mbok kandhani. Lah iya lah Wong ora kenalan lho, aku lo kenal kabeh. Apa iya? Nanang, Pak Nanang lho. Bojone sapa ngono lho? Apa roh kowe? Bu anu. Sapa? Alah alah alah alah. Eh, eh, eh, Pak Nanang Alah, ngono ditanggap ora kenalan sik nek anu. Pananang lho garwane sapa? Pak Nanang. Alah alah, karo sapa? Bojone Pak Nanang ta? Bu Nanang. Jangkrik bocah iki ngomong kabeh wong ya ngono kuwi. Lah lak tak minta ya Bu minta Ya bener ta? Ora ning ngono lak awakmu kenal ya kenal tenan karo Pak Nanang karo sak keluarga. Ya Pak Nanal kenal. Nek mesakne Mas. Pripun? Saiki lek Bu Nanang garwane Bu Nanang. Nggih. Okay. Mas Yudo garwane Bu Yudo. Bu Yudo. Bareng Bu Percil. Yo yo alah. Lho niku kan kula kula gantos. Ya Pak Percil garwane Bu Kintel niku. Bu Kintel diengkulmu kuwi saiki diganti Bu Bangka ngono lho. Dadi wong kok. Luwih gedhi. Laku ki kok ya ora sombong ora pamer. Aku ki wong daerah Tanggul Turus iki kenal kabeh. Daerah wilayah kene iki. Aja neh kok Pak Nanang karo Bu Nanang ra kenal. Pak Nanang, Bu Nanang to kenal kabeh. Oh sing tukang masak ya aku kenal kok. Oh, sing tukang masak e wong saka Bandung lho, wong saka Jepang. Sapa? Tikido. Oh, sing masak. Terus mari ngono hmm. liyan-liyane. Adang, adang. Segone enak bunel to. Bunel eh, roh sing masak sing adang sapa? Sapa, Dik? Pak Slamet. Oh, Mas Selamat gurita ini. Ngapal. Sini kono mang. Tukang sepen, weruh bra. Sepen ki apa ta? Sepen iki e isah-isah karo gawe wedang lho. Iya. Nah, gawok. Wah. Oh, kok yo apal. Delok Nah, gawok iki e lho, omahe lor sawah iki e lho, Galombo. Kene iki kerja kene lor sawah Galombo iki lho. Mas Percil. Nggih. Ketok kok Yudho sarung ditanggap rene cerutak rene dhisik surupe. Cerutak iki duwe. Apal aku nah gawok diwangi karo tamah. Nela isa isah karo tamah. Karo tamah. Pokoke gak kler lho, Dik. Apa naso? Nah gawok <laughs> ya wis. Aku so, tidak lupa. Nae gak apa-apa Dik sing medeni gawoke lho. Dano lak nyemrung. Lek gawok ra apa-apa, Mas. Lah napa? Gawok bahaya. <laughs> Jenengan niku tapi saestu niki dalah mereka kan bareng niku desa sing sebelah mriku. Bu, ta? Eh, Bu Ireng. Boireng. Boireng. Oh, bareng kuwi to. Boireng, Boireng. Boireng. Boireng sebelah kono. Eh. Aku dhewe iki ya ngene iki wilayahku kabeh. Oh, apa kenal? Pak Nanang. Apa? Karo aku wis ngene lho, Dik. Kanca plek. Ya ampun kan kecantol. Lah, lah. Maksudnya ya kanca plek. Hmm. Aku rene mang nuwun sewu. Apa? Niki lak ra becek ya isin aku ngene. Lho, isih pernah dulur ta? Lah, iya to. Bapake Pak Nanang biyen karo mbah kula nang kan lho lho lho lagek roh aku ya ampun bae aku eh, isin jane eh, eh, ya ampun kan tau rene aku biyen tapi Pak Nanang ketingale pun kesupe kan wis lali wis karo aku bapake Pak Nanang karo mbahmu iki cek hmm. pernah dulur ya ora kenal dek Ora. Lah saka ndi? Saka ibu ketoke. Eh. Oh, Bu Nana. Karo Mbahmu Edok. Pernah nak dulur. Ya wong atuh aku Banyuwangi kene tulung agung ora ya waduh to. Lah ya dulur kondi lho kok. Nabi Adam nak iso to diturut kok ngono nak iso. Tapi nuwun sewu manten lanang karo manten wedok. Pak Nanang iki nuwun sewu wah lho. Dak wayange. hebat dalange Pak dalange Ki Minto Darsono dalang kondang tulung aku Sopo to sing ora kenal Ki Minto demange pakis pakis eh lurah dik-dik iya to dik kondang isuk lurah awan lurah awan lurah sore lurah sore lurah bengi bengi dalang besok lurah neh lurah ya sini terima tinggu hampiran uh -uh, kita eh. tapi ya nuwun sewu haris deh haris tanggapan awet dewi matur nuwun karo pak lurah nempil kamu nempil ngalah berkah ini coro eh, eh. tujuane ning kene iki ora ngrembug perkara dalang karo lurah. Apa tak rembug saiki? Heh. Sing dirembugi Pak Nanang rembug le mantu, le mala kramake Kang Putra-putri Mbak Sandi kuwi. Aja ngrembug nyimpang saka saka garis sing kudu diaturke. Berarti kula Ngapa ngrembug aku barang iki? Lho. Lah apa ora? Lho, apa ora leng rembug sampean? Lah aku terus kudu ning rembug sapa niki? Rembug Pak Nanang karo rembug Bu Nanang karo rembug mantene. Lah mantene Pak Pak Nanang krungu kok dereki rasan-rasan. Rasan-rasan kok. Lho. Piye ya? Rasan-rasan piye? Lah aku lak jare kan rembug Pak Nanang. Rasan-rasan iki wong loro ngrasani lek wong akeh iki ndak tujuane apik untuk Ah piye ambreh keluargane bahagia mantene bisa sakinah mawaddah warohmah Ya ora kita ngarep piye wis tau dadi manten dhisik dituturi. Ah. Ya paling tidak dadi manten iki cukup sepisan kanggo selarase. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ing galo pikantuk talining brayat arupa golek kencana sing bangkit tata jalma putra soleh putri soleha migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Dongamu akeh lho to. Manten ora iso taruna ngungkuli bapa bisa. Lah kok iso taruna ngungkuli bapa iki masa ngungkuli bapake apa ya iso? Piye to ngomong-ngomong iki? Lho, tegese leh nyambut gawe kuwi lho bisa sukses terus. iso kaya bapak e, wong penjenengane Pak Nanang piyayine ya sukses. Hmm. Ha, suksesnya Pak Nanang kuwi awit karena kerja keras beliau. Lah nyapa kerjane keras ning Kediri wong kerja ning kene penak. Lah ning Kediri wadol kok kene do kurang ngene kilo. Kerja kok ning keras barang. Lah tegese Pak Nanang kleh nyambut gawe direwangi sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Aku rebat kok kuwi sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Jane omonganmu sing genah to. Mas Yudo. Dalem. iki sing kok jakrene iki mah apa kok tambake dhisik kita kok slento lek <laughs> wong tuwa ki wong mantu tegese Pak Nanang leh nyambut gawe iki direwangi adus keringat. ah kecut dek adus ki yo banyu ning dinggon sak donya iki mbok Pak Mito ya tegese eh, hey, banyu hey. Eh. tegese Mas Yuda kuwi ngaturke Pak Nanang lek nyambut gawe ora ngerti awan ora ngerti bengi putuhe nggih malah micek-micekne sing dinggo wong edan. Lah ra ngerti awan ra ngerti. Lah ra ngerti rawan ati bengi preyo ngene to, Malah kelone malah sampean, Pak. Pak Ida. Pak Nanang nun sik sik Mas. Iki lek anak job aku ke aja dijak saiki. Ora ngambung saiki. Lah piye? Wing trik kali kancane. Pak Nanang kuwi nek kerja mati-matian. Lah malah dipateni sik urip kok. Bocah iki koslok apa piye to? Ngusik urip seger-seger. Lah nek kowe ngomong piye? Ngomong piye? Suksese Pak Nanang lho piye jajal mergo apa? Pak Nanang. Oh, iso bro. Yus ngene iki. cukup Ya pokoknya nanang panana yus ngono kuwi delon yus ngono kuwi wonge. Lah yang ngono kuwi ki lho maksude piye? Yus ngene iki tok kuwi yus kuwi. tegese nganti sukses. iso nyukupi kebutuhane kulawarga anak bojo kuwi lho lek nyambut Pak Nanang Mas Yuda karo aku ki mari basake lek kono lek kerja mati-matian nah. lek paribasanku ora ngerti awan ora ngerti bengi lah kuwi lho ngelokne <laughs> ngelokne kene ngelokne mati kene ngelokne PC gak oleh ngono kuwi awake dhewe rene iki ditanggap nyambut gawene lho tekuk ringkel nganti wah ya ngene ngene awake berarti tekuk ringkel iki lho Omonganmu ki piye to? Omonganmu ki piye? Omongan kok ora nyaut to. Jadi wong Jawa apa ora? Ya Jawa, tapi kan ora ngono ngomongi. Lah piye? Ya Pak Nanang didelok ngene iki ya ngono kuwi, Pak Nanang ya seneke kuwi. Ya dadine ya ngono kuwi. Ini nyapa to angel-angel lah omong Sing teko ringkel, sing ra ngerti awan, ra ngerti bengi. Sing sitoke mati-matian, sing adus keringet. Mas, Angel, cara agama ki lek nyebutke nyambut gawe kaya-kaya kuwe umur-umurmu ki 1000 taun. Selawase utawa 1000 taun. Golek ngelmu kaya sesuk to Mekeng Pati. Dadi Pak Nanang ki kerja keras demi keluarga. Malah kerja kok ning keras neh iki lho Kediri adoh. Sampeyan lelak rono pirangane iki lho kerja ning kene wae wis cukup. Ayo, medun Dik yo. Ning ndi Dik? Kono lho gelut nang isor kok nesu lho aku karo kowe tak wong kok nesu Lah dijak omong-omongan kok e. ngono ki. Tegese beliau itu sukses. Mulane merajakne putrane, ngerjakne ngrawuhke Ki Minto komplit sak kanca-kanca Sekar Gadung, Maranggola komplit, Campursari komplit sak dagelane. Hmm. Ki matur nuwun banget awake dhewe melu ndonga. jarene para ulama jarene para kiai dongane wong petang puluh padha karo dongane wali siji nek sing rawuh sakmene kae wali pira sing dongakno Pak Nanang iki mesti diijabahi Pak Nanang mesti panjang umure akeh rezekine ngono lho amin amin ha ngono lho sing komplit Dik lha piye komplit dongamu sing komplit panjang umur iki wis panjang umur akeh rezeki kaya ana sehat lah kok lah panjang umur ning ning terus umure sampe 1000 tahun terus ra sehat terus ngantuk ning kasur yo gak penak no Dik sehat wal afiat panjang umur akeh rejeki urang kuwi yo komplit ana to Cil napa Pak yo uripe iso seneng ngono iya ya uripe lak susah ya bingung lho Dik ngono lho sampean lak ndonga kudune sing oh, sing betul. aja wedi wong iki gedhong ana kuncen wong mati mongso wurunga ora sah wedi ning mati lho aku mati apa wedi Penging wedi aku ra wedi wong mati sok ben kapan ora ngerti roh. Awake dhewe besok nuun sewu. Apa meneh aku ngene iki? Sik enom. Kok terus mati? Hmm. Ora mesti urung urung mesti lak sing enom mati. Pak Minto pun sepuh ndak ndake sak ndure dhewe. Kok Pak Minto sik mesti sampean paribasan kok mati sik. Ora mesti ditenono sing mati kok kodok dhisik. Lho aduh aduh. kodok <laughs> malah aku. <laughs> tapi nuwun sewu. Apa? Iki mantan kudune didongakne lawakmu ndongakne wakeh ra ngono kuwi. Ya dadi keluarga sing sakinah mawadah waroh. Alah didongakne sementing urip terus meteng. Loh, wis loro tok kuwi wis cukup. Manten urip meteng iki lho nek keluargane Mas sandang pangane. Didongake mantene ben dadi keluarga sing becik. Dadi keluarga sing tentrem. Sampun hmm, lek rabi cukup sepisan coba ngono. Sepisan nggih, cukup sepisan tok wae. Kanggo selawase aja nganti pegatan kan sampean dongake. Contone oke. Dadi sepisan kanggo selawase aja nganti pegatan. Manten lanang karo manten wedok cukup sepisan kanggo selawase. Lah kowe ping pira? Aku pinduk nek aku. Aku pindu aku. Ono ndongake. Wong iki wong ngomong iki sing kena dingge conto lek pancen hmm. awakmu rabine pisan kuwi ndongake apik kurup tegese iki sembodo iso nglakoni iso ngomong. Lho ku ya pindu lho ku ya. Ku ya padha karo aku lho. Ngomongi lho nyapa. Lah kono kan orang anu orang jarak. Orang jarak opo ya ora roh-roh. Eh, Lah aku ngono kan dimoi bojoku sing dhisik, awakmu kan ngemoi. Loh, kowe. Aku mbiyen ki dimoi sik terus aku moh ngono lho. Kono wis berek kok, Dek. Berek digenti. Lah dadi kowe mbiyen ki dimoi bojomu. Hmm. Ya alhamdulillah lho nek dimoi bojomu. Lah nyapa? Lah rencana sing kedua ki kan arep dimoi neh. Lah jangkrik malah ndongakne sing lara kowe iki rumah sakit. Uang ki nuwun sewu. Piye? Cara uh, wong lanang ki karo wong wedok konsisten gitu Lha ya tetep konsisten wong lanang. Nuwun sewu lho Pak Minto. Ha. Wong lanang niku nek karo wong wedok niku tetep konsisten wong lanang. Kok iso konsisten? Contone kaya aku, umpama kon milih bojo. Milih bojo mesti sing nom, sing ayu. Awakmu nek milih bojo, ya ayu enom. Sampean pami milih bojo? Ya enom ayu. ayu. Lah, pilih nek wong lanang, tapi nek wong wedok mesti beda-beda. Umpamane sinden ki ditekoki ya. Pamane anu Mbak. Sapa ki lali aku. Luki. Luki. nek golek bojo milih sing piye? Ganteng. Ganteng. Oh iya iya iya. milih sing piye Mbak Punjung? Sugih. Nah. Sampean milih sing piye? Mapan. Eh, gak padha kabeh telu. Iya milih sing piye? sukses lho papat gak padha kabeh beda-beda nek wong lanang mesti nom ayu nek wong wedok lho gak padha kabeh enak sing ganteng enak sing sugih sing matan, sing sukses lho gak padha oh, ngono ya lho gak konsisten wong wedok ya nek sampean milih sing napa Pak nom ayu nek Mbak anu Elis ngerti iki Ayu napa ten? Ya ayu. Ah berarti sampean seneng berarti. Seneng berarti seneng iki berarti. Seneng berarti sampean. Nek lak kale pujung niki ayu napa? Ayu napa ten? itu malah cantiknya Indonesia ya seneng. Nah, iki to. Sampean berarti ya seneng neh. Sak menit milih loro lho, Dik, koyo ngene lho, koyo ngene. Nun sewu niki nggih sinden jenengan niki. Eh. Niki sing pojok niki ayu napa <laughs> mboten niki? Ya sindenku. Ayu napa mboten? Ayu mboten? Sindene jenengan niku ayu napa mboten? Ayu ki relatif lho, Mas. <laughs> Lho tak kleti. Niki ayu napa mboten? Lek wedok ku ya panggah ayu. Berarti sampean seneng, seneng berarti sampean. Ya seneng. Eh, lah, piye to? Selutak men to iki dal. Cuek gelem nom gelem. Ngene lho Mas. Pancen tak dipikir aku ki ya wong seneng. <laughs> Ya toh, jebles toh. Ya nembang dhisik. Monggo nderekaken niki. Kaya ngapa ya. nyuwun gungan panjenengan eh, karo Mbak Astri. Ayo. Astri ini sing pundi? Sing pundi ta? Lah Yudha dadak etok-etok ora ngerti lho Mas aku. Niki. Lali <laughs> aku suwira. Turu lho Yo disepati Mbak Astri jemeneng yo. Hey. 爱你，爱你。 tangane pamundhut saka sedulur tanggul terus ngersake tembang ngelali. Ha. Tembang ngelali. Oh, oh nggih. Siap. Banyuwangi berarti ngelali. Iya. Niki Ajake wis kedok lali karo Banyuwangen gitu. Ini mau panggung rejo gitu. Mboten Mbak Astri niku wis. Dok tak tapuk lambemu wong wedok pak pak pak pak ngawur. Ben ruweh akrab. Ya aku sapa Mbak Astri ki sapa ki dadi enek lho. Ngawur wong wedok. Tem misterine kok. Anu jenengan anu Mbak? Eh eh cel cel. Ora ora. Tanganmu tangan iki lho ora terlalu aja ngono dai nang ya iki kabare pripun Mbak Asri ha enggak boleh sehat nggih sehat nggih Alhamdulillah sehat. Asri nganggo nanggo nek gak apik mah lho, Dik. Apa iya, Dik? Nganggo kebaya lho suwek sithik emoh nganggo di gua. Ya ampun. Jari lho suwek sithik emoh nganggo di gua. Cantik Nek sore lho tuku nang warung lho dhuwite 2000 suwek sithik lho. Di ya, Dik. Ora ditembel lho. Oh, yo yo maneman. Agak <laughs> agak ke depan nun sewu nembang ngelali niku kula Banyuwangi asli. Nah, satu nada Mas ngelali wong wedok jajal. Tak jajal. Lah suara lanang to, Dik. Ora. Oh, jajal. Oh, langsung mbak tak beres suaranya wah sama di sana oh api ini piye dek dek tak tapuk lo dek dek pengen tak tapuk lo <laughs> orang ngerti aku sopo wah jangan kelompok kentenan Bengi Sama enggak seneng karo aku, Mbak? Ya pengen deh, wong wis ngomong aku pengen ngidoni ya. Lah lah lah, wong mesti. <laughs> Sama nek guyune ra kowe nek modelmu kan kaya pengidon. Lho ora. Lah aku lak cetok 20.000 kaya Mbak Mbak Mbak Astri. Mbak Astri. Paling tidak apa yang kamu lakukan? Oke, agak ke sini, Mbak. Hmm, agak maju. Hmm, hmm. Rupane kaya luwakna. Rupamu kok jenset ning ana kancane luwak. Rumah saya jajan. Bengi. Eh, Ayo. Iya. Bengi iki. Isun ngengeti. terus. Ngengeti. terus hang sun stop stop stop tolong tolong pas don li line sing rada dawa lah lah iki iki iki naja lho. Iki oh, ki naja. Line nek cendhek masale pernapasane kurang dadi pas nggon li rada dawa, ning lantung nek kurang dawa doten ya. Wis manuta Mayuda. Dadi kuwi pas enek kata-kata pas li Dawa, Dawakno. Kula endek mesti gak kuwe nak. Ya Pas ora enak. Masa isun ngelali. Lah Gak enggak enak li lantung enggak enak. Isun ngelali. Dawak. Dadi penak penak dawa. Nggih no. Lis lis lis dawa mik lis. isun ngelali lah gak penak tekok lilis tekok lilis aja saya anu nun saya ula nembang ngeten niki line niku dawa napa ndek menurut jenengan lek menurut kula nggih panggah penak dawa lah iya ta Wato, padahal dhek. Dhek, aku rung percaya lek sak lilis Yutin, Yutin tekoni. Sing di Yutin. Eh, lah tekono aja. Lek sampean seneng line sing dawa napa line sing ndek? Ndek. Dhek, Wongko kowe. Mare ya kegawa umur, Dik. Dadi umur-umur umur sakmono, Dik. Kuwi ono nyembangi li ngono tak <laughs> cukup. Kaya wong glegeken ngene kale dadi li. <laughs> Ayo jan jan. Eh, ekspresi Mbak jadi penjilaan. Sesek-sesek Mas, Mas, Mas. Teko bulurah. Neng, neng panggung jadi. Nikah Niko, Niko. Nikah puluhan. Dua pondek jajal seneng. Anu, nusa lu bu, nusa bulu lah. Niki betul atau jas kulo Anu, line enak dua napa pondek bulu lah. Oh, dua, dua, dua, dua, dua. Gue tak pernah nembang ben dua. Iya iya iya. Anu, mengenai kirang dua sambung gen kulo nang. Eh, eh, eh, eh, line, masih ke line lah. Suara tali lah. Iya, anu ya mbak, apa ki karakter tangane? Bengi iki isun ngengeti ngengeti riko lah terus angin lali lagi gitu nih ini harus diremet kok ngono berapa kok ngene gak mentol remet tak remet nih lho eh, eh. iki iki nada lho iki iki ada lan ya aku nih wangi saka kene ngene tak iwangi ngelali sun pagri pagri ngene mri sun rumyati dong wis mekar riko ngelali ya mong gitar iki dadi saksi eh, urip bebarengan wis iki lho dijajal sik ayo dijajal dicoba dicoba iki eh, iso ah, ah, tak tapuk tenan lambemu mikir mikir tangan kiwa mikir tangan kiwa lek gocek iki lho mbak mbak lho lho mbak rada isin-isin piye lho dadi kena gula gue kecap kuwi ayo ayo Bengi iki Diremat, diremat. Loh, iya toh. Nesu seng duwe. Berarti iso ya Mbak ya, langsung ngono ya mlakune kudu ngene. Lah ngene. Ya mlakune sik, mlakune sik. Mlakune penyanyi, cara penyanyi kudune kaya penyanyi. Tangane ngene, tangane ngene, hmm. sing tengen hmm. ngene. Lah. Sik hmm. sing tengen sikil tengen ngarep, ngarep ngarep. ngarep. Lah, mlaku. Anu sik sik sik, lambene ngisor cokot. Ah, kakean. Kakean ya, kakean. Kakean. Sitik sitik ya. Ben kita malah cokot. Kok kasar men to. Ora, sitik, cokot sitik, cokot sitik. Masuk. beripati Mripate sing tengen, sing tengen parakno nengen. Seret. Sing kiwa parakno kiwa. Kira no goblok. Bocah kowe. Lah yo, Dajal. Lek ketok kene ndak iso dibenakke ra apa-apa. Nggih. Bebas dibenakke, mergo ekspresi iki sangat menunjang. Ora nggih, leres. Kedah total nggih. Lakune total. Lakune. Lakune, lakune. Ayo, ayo. Jarak tiga langkah langsung. Nah, ya Bang. Tiga, satu, loro, telu. Pokoknya apa mau kalah karo iki lho, iki lho, dimaca iki lho. <laughs> ayo deh Rizal ayo siap tangan nih ayo sikile sikile ah. ayo ayo ayo ayo satu dua tiga ayo satu dua tiga selek satu dua tiga selek bayuh tumo curu bareng so bisa kuatet ya bisa mbak ya ini yuk lagu dadas lali asik Masuk, Dek. Masuk, Dek, masuk.

Iki lagu sak banjure Mas Pertil nggih. Nggih. Apa? Ana sing ngersake gerajakan Banyuwangi. Oke, oke, oke. Neng aku njaluk tulung iki mengko pesindene diajari ben cocok lan jumbuh karo karaktere tembang. Oh, oke, joget Banyuwangi. Nggih, nggih. Disepati Mbak Ana diaturi jumeneng. Yo, kaya apa Artinya ini baru aku cinta padamu. Ya. Itu ya. artinya. Ya. Uh, Mbak Ana, ya. uh, kamu lihat depan apa? itu apa? Mana? Depan itu apa? Oh kelapa. Hati-hati nanti kecegloan dulu Leh, ini nyabot aku tengok Mbak Walah. Ini kalau depan itu ke sana itu lewatnya apa? Pagar. Pagar. Depan pagar itu apa? Jalan. Depan pagar jalan. Jalan. Kamu jalan. tahu itu jalan apa? Jalan. Aspal, iya aspal jalan itu adalah jalan hatiku untuk ke hatimu sayang jalan menuju cinta kita. Masuk. Masuk. Ya. Ngono ya. Ya. Mbak Ana, anu kamu punya rumah ya? Lah, kalau orang dua jane kiri, wong piye wae. Kabeh wong yang di rumah Merayu, Dik, merayu. Punya rumah kan? Punya. Aku punya tangga. Bagaimana kalau kita bikin rumah tangga kita <laughs> berdua? Ah. Apa kowe iki awakmu ki taun kuno. Lah kowe piye nyecal? Saiki ya langsung G Mas G. Hmm. Bayane. Bye bye. Oh. Bye bye. Iya dah. Halo bye. Eh bye bongko saiki iya, jangkrik aja mbok celuk kuwi. Ya ben bye bye. Lamben cacah kena aku nek pasarmu celuken bye. Eh aja bongko. Bye bye. Eh, ya, ben ben bongko. Eh, bye bye. Apa maksudnya iki Sembarang. Kau yang mempesona Sik. Anggun senantiasa menawan istimewa Kau membuatku jatuh cinta Terku kau tingkah lakumu Bikinku tergila-gila pamer. Loh, pamer gitu, suara standarnya Sing swara sing ngisor iki Mas saiki. Hmm, hmm, hmm, sing C. lho iki Mas Tak pira <laughs> Unggahne unggahne. Lah lain iso piye? Watuke unggah-unggahne engko jebles. Oh iso iso iso. Kaya nah, la sola. Jangkrik tekan kita bocah. Iki Lagune. Lagune. Apa? lagune boleh sembarang tapi aja padha kancane India iki India kiri sapa ta dalan ayo kawin eh. kowe jan weh bocah iki bocah iki kurang ajar kowe kurang ajar kowe iki iso lagu ora kowe iki iso lagu ora lha apa iso do jede katoye janna sanam apyar hota he dilwana kabeh ngombe do nganti nonyor cangkeme iya dek iya cahe ning gone sore cah pak minto aku njaluk rokok bapakne. Sing duwe gawe kan Pak Anang. Lah iya. Lah maksude Pak Anang bapakne mencelo apa kowe? Sopo sing ngarep ngapakne? Ya wis, aku eh, terima muni. Tembangmu bakal kalah harus sing Mas Yudha, lho. Eh, Hei, ayo kawin. Iki sing Wong kuwi tembang ora guna kuwi. Guna kuwi. Iki iki wong iki jalukan iki gerajakan lho Banyuwangi gerajakan Banyuwangi gerajakan Banyuwangi raina wengi sing tau sepi lanang wadon do nekani ra percaya delok dhewe lho lho lha ra kersa karo ono eh rek Pak anu juga ya Mbak ya iya hmm. juga sithik warana warana titik ya silinder Pak de silinder Pak de sakmene Mbak sama nak joget kudune rada ngene lha iki rada diangkat sithik tes lha nyapa bokonge kok kenceng titik ben iso ngentut lha ya tak kok Nih Mbak ya. Ini ya, ini. Oh, ngono tadi. Petetan. Ya, kembang petetan. Eh, ah, eh, ah. Wah, oh, terus keluket keluket oh, Dek. Iya. Tadi nek depra terus dikeluget ya Oh, alah. Penak dikeluget keluket nek ya ayah Endang, jal, endang. Ki lek bayi nah piye? Ora ora. Ora ora, ngira tak gawe. Ayo. ada di anu, ada di ngene ne. Wah, nyapul tak ku iso ruwes iki nyapul tangan wong. Kebacok sing gitar iku malah. Lah, kuwi ning dhuwur ya beda, Dik. Di ditoto Mas Percil lek kurang mendek kon mendek. Mendek. Nggih, kelototan. Mendek. Ki rada anu rada. Aduh, piye ya lah ngomong rada ne set. Nah, dodone dibuka. Nah, iki ki rada ndek. Bokonge diangkat. maju mundur. Mundur, diangkat. Masuk. Lambemu ku lho. iki lho iki ora to pas sone kok iso ngene lho kok ngene nih pas nganggo tata krama ayo ayo ayo ayo Pak kelakul karimah Mas ngene iki ada sing gemrembang angger bar aku gabung karo jenengan iki Dik mbok genti aku aja bakah diana lilis punjung mbok genti sinten sinten Yuten lah eh Yuten ini melakukan raiso ini loh, leh. Pertanyaan yang <laughs> ini, kok. niku tiwas Mak Yutun niku sing marahi senes kula senes percil. Dadi engko sing marahi sing gambang. Lah, kuwi <laughs> cocok. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Set. Ya sakmono. Iki rada di masuk. Ya ngono lho. Dadi pas misor sithik eh. Aja mbok goyang-goyang keri kancane. <laughs> Iki apa to? Iki apa to? Oh, ora mesti didelok keri. Eh anane ngene. Petetan yo yo yang masuk dobro bosok berada api pak pak sama kok ini wapi dek api eh, pengen ranggu api kamera kaya apa di syuting jane kaya apa gue dulu arep turu ngawur eh. ya gue senang ini api api pak mantok nah nah api api nah nah nah nah nah Sik, sik. Nang, nang, rene, rene, sing lanang yo mbayangi lho, Dik, karo ning kono. <laughs> Apik tenan, Pak, sampean tak kok Heeh, coba, coba. Rugi Pak sampean mboten delok. Heeh, rada mundur sithik, ah, mundur sithik, Dik, ana mundur sithik. Aja mundur-mundur aku geblak kok. Ngono kok kono. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Masuk. Wah. Wah. <laughs> Dek, iki sprit apa pantai? Iki ngono bir. Betetan. Ya kembang ya. Terus ngisor. Wah, terus wah. Aduh, aduh. Tapi Dek, ayo mulai ya. Ya apa? aku pengen. Lala pengen ngono ki mbok ning kene iso. Berarti Lulus, lulus, lulus, lulus. Masuk, masuk. Masuk, Dek. Langsung bungkus, Dek, karo mori putih. Lho, lho. Eh, iki di anak lulus, Lilis ya, Jal. Ayo. Ayo, Lilis. Rek, eh, nah, Rek. Ayo. Gak apa. Iki bocah yang keras iki jajal iso apa ora jajal? Nggih, nggih, Pak Minto, nggih, nggih. Ah. Kasih kesempatan, kasih kesempatan. Dek, Dek, eh, delok nah yo. Dek, tapi iki tipis lho, Dek. Gak apa-apa. Ayo, eh, rasane, rasane, rasane. Pojoknya gak usah beto-beto. Pokoknya lah temen-temen ngene-ngene nah ya. Ya. Ayo, rotok dek, rotok dek, rotok dek. Udah, udah nih. Udah, udah, udah, udah, udah, udah. Pah! Ini apa tuh, ini apa tuh, pah, pah, pah, pah. Gimana? Yo, nang. Beto lah kalau sini ah, ngomong, Mendak, Ndek, Mendak, dek. Degek. Pokoknya diangkat. Pokoknya diangkat. Pah! Ayo, dah! Masa ini apa kamu ya api termasa? Nyapol gue di rumah Nyapo lho. Marahi ku lho marahi. Ayo nah nah nah. Wah iya, beda karo seneng omah kaya. Ya apik iki to wong sikil-sikilane apik kok. bejumu ka sing tiwa karo sing tengen gak podo no. Nang cene ngene kok. Eh eh eh eh. eh, eh, eh. sawir ra to delok ngene anak kowe. Yo batetan. Yo kembyang. sinyapun. Aku kebelet kuyuk. Eh, ora. Pak lintune sindan lintune Pak ndang mumpung ning kene nganggur aku. Pak sedaya Pak, sedaya. Yuten, yuten. Lah, lah, lah. Lah, delok dhewe. Lah, lah urung urung sampe teko kono wis teko kene. Wedhe wis nyerah kene wis. Lah, urung sampe teko kene wis Mas. Oh, eh, eh, kowe aja ngenyek karo Yuten lho. Yuten wingi bengi ning lampir luweh luweh panas timbang cah loro iki lho. Napa nggih? Eh, jajal buktekno. Oh iya iya, jajal iki ana kesempatan, Dik. Yuten niku. Lah bisa tekan kono, lah teko kene prok. Lho, ya pelekne we. Napas kuda Mas Yuten iki, Mas. Ayo. Dadak nang kono, dadak dipersani. Dadak. Delok. Hei, madhep. Ayo. Madhep. Adepe nyandi arepe. Madhep kok. Beh, nyapres. Beh, nyapo lho. Yah. piye masuk ora masuk diangkulmu ambune remason masuk ora lho ya masuk rada rono aja cedak-cedak yuk Pak Minto iki yeting aku mesti Wara ana ndang wong sing keri-keri punjung esek enek nyapo iso. Lho iki ya menak iki apik iki. Ayo diwarai. Wong-wong sing marahi iki eh, kabeh. Wong yo aja beda cara lek niat ngatur kabeh sing sing adil. Adil rata. Nah, ayo. Iki dilatih. Dilatih. terus patak warak dilatih weruh ya sisa, Mbak. Aja ngenyek. Ngenyek we, ngenyek meni jenenge we. He he, tak takoni. Mang apa? Perkara limang milih. Teberana lho madhep Heeh. Ngapa? Ngapa? Milih sing cendhek ya awakmu ya kebu cendhek. Iki ya cendhek. Apa ne? bunga Mang? Lho, kuwi nyanyian ae. Eh. Nyanyian. Lah iya. Lah iya nyanyianku lah. Wah, tak derai lah. Nyanyian. <laughs> Endang, ngono. Nanti anu, piye piye piye. Wis tak serah awakmu ngono piye piye. Ya warai to wara ana kon marai. Ngene ngene. Wis ya lho pengen melok kon wis. Oh, lho. Oh iki ya sinten kok ora entuk melok lho. Iki ya termasuk anggota. Minto iki gulane koyo ngene. Lho. Wis gelem ora iki? Wong sing pojok enek lho. Jane gelem. Sing seger sik telu lho. Ya marai karek marai kok cerewet. Ya piye sing seger aku isih seger iya iya iya ya ro ro ro ro iki dikum banyu anget opo ya ya Pak anu Bu Bu Bu Entang eh. ayo ngene ya Bu ngene lho he eh. delok nek pas iki aja petetan Dik Wah, wis asise koyo ngene lho Dik <laughs> Mas <laughs> ndang diajari nggih nggih nggih Dadi guru ki sing adil. Guru ora adil. Siap Pak, siap Pak. Petetan. yo kembang petet kok kaya ngono mau ya yo padha to ngene jenenge gak adil murid hmm. isik ngeyel yen petetan yo kembang petetan Lho kok diunyer-unyer barang? Ora usah diunyer-unyer ora protol kabeh malah malah. Ya ya. Isa iki diunyer ya Isa. Jalan. Yo, coba. Alon-alon edet. petetang ya kembang Aduh kita iki kena gejala setruk dik tadi kita ora kon njaluk tenanan njaluk tenanan sing tenanan ngendangi sing tenanan nang petetang ya asik asik Lah, cek iso ngunyer ngunyir berarti, Cal. Aduh, Dik, langsung lempok, Dik. Gak iso. Langsung sesuk. Lho, lho, lho. Wes, wes, wes. Bahaya iki. Bahaya tenan lho, Dik iki. Lulus, lulus, lulus, lulus. Lulus, lulus tapi mubeng terus Mubeng terus e. Eh. lagi jalan Wes, jalan jalan wesan. Wes lulus, alhamdulillah lulus Yutin. Wes. Kok cek diupang. Wes gak gak gak. Wes wes ora wes wes. Ping pira? <laughs> Jan cukup pisan. Wes wes wes. Wah, Jan wes. Iso kaya ngono to dik polahe. Lah ngopo Mas? Apa? Isih siji Mas yang perlu dilatih. Alah mbok empun. Empun. Kurang siji. Mah kok padha karo Yutin. Pripun? Anu ya, bulurah, bulurah. Munggah, munggah Warianti munggah dilatih. Warianti munggah. Haryanti munggah. Endi? Saya tak golekne. Wah. Dek. Aja ku. Mah aku. Mah aku. Ayo iki kudu dilatih. pake nyapol kanan hei lagi sepatu bal-balan ucok dinggek lho Woh, betoy aslinya petinju tuh daging kita Eh dilatih dilatih kue dewe wipah aku pake nyapol kanan dunggah nih mungkin nih anak uke usta benadil lagi podol anangin lho tuh lagi podol anangin lho kudu gelem aku moh aku gah ayo disana ya aja ngedek-ngedek kancane kok ngene anune lah dah gilani lho ya kono terserah plate kowe aku mau aku aku mau nyedak kowe wong kringete ambune kaya solar kok kula anu wae kula mboten saking Banyuwangi asli kula kan Jember heeh dadi joget Banyuwangi mboten sak saged eh, Jember apa apa Jember cedak Banyuwangi heeh lah iya walah oh, nyapa ora ngomong Ponorogo ngene ya ngene ya aku sih kowe menengo Wong wedok iso wulune kaya ngono lho. Endi tak wulu wong iki dudu apa? <laughs> ayo, ayo. Batetan. yo dem. Dek. Gilani lho dek sisi dek. Ya kudu dek gilani. Jajal ora percaya. Gilani, sumpah. Gilani lho. Dah mulai perak kowe, mulai perak. Mulai perak. bajar Ronaldo. Wala, apa dek dek pelendungan di sini bayi. Ayo, pisan ya, pisan ke Jumari ya. Rungokno sik, delon sik aku. Pak Minto nyapul ngejak ngenan barang. Padet. Engko begitu ruku gak iso angker ya gara-gara iki lho. Kembiang Nyekel kene terus. Wis nang. sing halus ta sing halus ngeten lho Dik ngeten lho Jeng ngono kok eh. no lho ndang ngono no ayo siji loro terus tangane tangane tangane lho lah nyapo ning guru lah ya ngono lho kan kaya linmas kowe ayo betetan asik gembyang petetan wes wes mudun ngono Dek aja ngesak aja mbok balene lho, dek meteng enom lho ngesakne lho. Meteng enom opo Mas? Yo gerajakan Banyuwangi Mbak Ana diatur jumeneng. Langsung. Yo dados Mas. La la la sing kepareng ngaturke. Langsung okay. gubuk asmara Mbak Mujati karo Mbak Luki. Yo, langsung Mas. Okay. Cengkal gonggominan. Yo, kaya ngapa? Dados. Qasidahana Tayub. Tayub nggih enten. Tegese komplit Mas Yuda. Nggih. Hmm. Iki ana pundutan caping gunung digarap jendeng ning iki digarap beda karo biasane Mas. Leres. Oh, Aku nyuwun Dik Lilis karo Dik Punjung. Lho, lho, lho, lho, lho. Iki tak wae jatah dewi-dewi. Oh, Ayo. Lilis gandengane Mas Percil. Kula. Mbak Punjung. Masuk, masuk. Ayo, kaya ngopo? Iki ngetokke kabisan karo karosan. kaya ngopo piyai loro mas yudara mas percil ki podo para kekuatannya lin jengling sinden oh nge nge tetep beda jadi antara wong melarat karo wong sugih niku tetep benten wah oh, ini dapuan nge nge tak dapuk ke sugih kalo ya lah lah lah apa enak tebetongan sugih weh melarat ini oh, neng mas Yudha sama ngalah sama wong sing melarat kini sugih oh kalo melarat hmm? kalo kono sugih kono sugih kono sugih ah Sing melarat sinten? Awakmu. Ya kowe kuwi to, betongan kan betongan melarat. Lon to. Sing lanang kuru, sing wedok kuru, ambung-ambungan muni mak cetok cetok. <laughs> Piye to Mas, awake dihina-hina karo Mas Yuda lho. Ya kudu, ya tedhek. Beda karo keluargane dhewe bahagia. Mangane hamburger, pizza. Alah, pangananmu apa? Ya anu to. Apa ki? Apa ya pro ya pro? Mana tonggo-tonggo kuwi lak sing turah-turah wis tak pangan aku. <laughs> Kaya aku Pak cilik, atur tak kok takon. Ayo coba diawiti kok Mas Percil kaya ngopo jenglingane. Paling jelek. Niki wong melarat riyen nggih. Ah dipaido kaya ngopo? Ayo. Eh, anu Dik, batase ndi Dik? Iki nyapel kok wong mah aku tak suwaduk pisan kok. Iki lho batase. Heeh. Iki lho. Iki sing sugih, iki sing mahrab. Aja ngantek mancek karo lantekku nek mancek lantekku tak pel pitung jilok pitung bengi. Piye Mas kaya ngono kae Mas. Hitungane ndak setru terus bongko ya, Dek. Terus bondone dipakai. Ayo, ayo sapa? Ono iki sapa? Ya cok tenan ge sisi. Melilik kowe, ora culek matamu. Culek kowe. Mas. Nyapa melilik wae? Jung. Kon kon sabar, Sabar. Adik, aku ra iso sabar kok. Mbang Adik, aku iso kaya ngono. Alah, sawang saka kene paling malah. Coba kaya ngapa? Ayo Mas Percil, yo. Yo nduk, Lis. Anu Mas Barono, Dik. Paling yo kono ra iso jengkle. Piye Mas? Wes pas. Wah, masuk tok nang awakmu wis. Ora nek gua enak. Alah, alah penyakit kok. Alah, gatekne. Sing wedok kermin. Paling jengkle pisane yo. Alu wong penyakit. ambene krekot-krekot. Heeh, ora apa sing penting enak. Dhewe kan enak Heeh. Kreminen sing mangan kono. Iya. Mm. Ayo, Dik, terusno, Dik. Siap ya, Mas. Masuk, Dik. I love Hitachi. <laughs> Masuk. Pakai nengkres paling. Sabar, bengi. Sabar ya, Dik. jengleng lek mbone banter njerita ya. Iya, Mas. Tonggone bene pengen. Hah? Ora pengen. Ora pengen, aku kok arep praktek dhewe. Aku ngene nang omah duwe papat. Apa Mas? Bojomu piro itu Pak? Kok duwe papat? Pembantu to. Oh, tak kira pembantu apa nggih jengleng kok pembantu. Nyawa. Eh, kok mbok nyenengno sing lanang mantap apa mandak kencing manis sek. Heh. Mama papa. Ada apa mama? Aku jelingan koyo kowe ya, Pak. Iya dong, pasti dong. Eh, papa Daud yo apa enek. Lho, wong sugih ra nek critane Daud. Papa, mama. Padakne kowe, Pak Rembok. Papah, papa, papa gedang. Papa gedang. Mama ngono. Eh, yo buktene Mas Yudo, wong sugih. Jangan sampai kalah. Mm, papa kok apa kau buri? Aku kau buri aku. Eh, Ya, toh mas. aku bocor batas saya, batas saya kilo, batas saya. Ya, ya, ya. Awas pelek tidak lemah aku tak cek buat. Ora ora ora. Najis muga latoh. Hmm. Haram we haram iki. Rupane kok segawon. Aku kok iringan ya iso lho, Pak. Sekon-kon segawon. Aja ya omong ya, wong melarat pengen melu omong ya, Apa lu gak kene iya. ya. sakok ya Dik, sakok Saka nguri ya, Pak. Hmm. Ayo Dik. Banci rasah ngelomong. Oh alah. Mbok tinggal paling ya banci senengan gitu ngono kuwi ya. Rewet to tak. Yen mamajan

Oh, biasa pedung melalati wangi-wangan biasa ya orang ngono lho ya didelok no melalati wangi-wangan loh lah garismu mau lak rene tuh bos hmm. bos yuto nak rono yuk katutu ya senjeglek yuk kono tok nah aku kan komplit ya ya ta ayo pak pisang kas pisang kas yang pena hmm pindo yang ngono kuwi kuning mbok anune tak loro iki dhewe. <laughs> Kok ora iso kaya kuwi. Lah sore ya api lo jane. Api. Lah nyatane ora iso nyapa-nyapa kok lepas tas karo sapa sampean. Kok senen otakku pun lambene. Sak kuwi karo kowe to sayang. Aku ora karo sapa. Sakit hati, Bu. Ora sayang aku karo karo kowe to. Lah wong nangis lho. Ngapa bojoku mbok? Iya ndemok kowe kancane kaya dadi puyer 38 kowe. Iwang-iwangan padha mlarate. Iya. Ah. Ayo, awake dhewe, ade. Saman, contohna ana Mas. Hah? Eh? Bojoku ben iso Iki lho tak contoni lek bojoku tok cantik. Eh, hmm. tak contoni dik, awake dhewe. paling yo pisan tok kemong. Pisan apa delon? Ayo dik. Coba, ayo ndang dicontoni, kepiye? Bener. Eh, ngene-ngene ana ya. Asik. Urung barang mbok ngono Kayak ngono kuwi. Lah kowe salah ra gawe ngene oh, asik ngono. Yo ya, engko engko. Ya. Gambar. Sate. Aduh. Ah, ah, ah, wow, luar biasa. Mantap, Bro. Masuk. Lah, alah, mandak tipis, Sek. Kandel aku yo mabok kok sik aku yo. Kandel opo aku apa padha ae. Ayo ayo. Gunung. Aku ya iso pas tok dong tok dong. Jajal ah, jajal. Tok dong tok dong. Lah ya kamu dengan aku tok. Lah emang maktut ngono ya penak. Bocah gak gelem ah. Enggak boleh. Jangan ngene buntut tuh brodok lek ngabri. Ayo. Iya ya Dek. Aku wis gak koyo kuwi lho Dek. Enggak <laughs> iso dingono-ngone. Ayo. Ayo Dek, kowe Dek. Apamu? Aja gatek karo wong Aku tuku radio, tak setel. Kok kowe melok ngrungokne. Tak suwogrok nganggo linggis kupingmu. Hmm. Lha ora yo muni to radio. <laughs> Nggih handset. Nek pengen krungane melu tuku baterai. Hmm. Nggih no handset ngene lho ben gak krungu kancane. Ade. Ya. Sik mbenah ya apa? Yo yo saya. Elah eh, paling yo ndower. Yo yo. Ibu Jung jan kecewa tenan iki. Mas mm, aku wong koyo. Lah ah, nek tok mas amene menganiaya bojoku. Bojo-bojone dhewe. Lah ben kaya mentok kok. Yo bojo-bojoku dhewe nyapa? Turu sana. Ora ning Mas Tirus. Mentok Wah, bah kudane. Wis nang ngono ora usah jebek lambene. Napa mangan? Entek ku tak. Ora ora. Mang. Sokor bojomu ndower ora kaya bojoku tok jan. Gede. Hmm. Malah. Hmm. Mbak, mbak. Iya, iya, yo yo sabar, sabar, sabar yo sayang. sing yang wilih, Pak. Ambil. Apa lah urus rumah tangga aku ae. Tak bajeki Oh, tak. Ah. Sodok delosor. Yo, Ndok, punjung kon mboktekne kakungmu. Pacit iso nek kabeh tantang kabeh. <laughs> Wong iki mbok sing sabar. Ya sabar sabar. Wong wedok iso mbok ngonone mri loro kabeh. Ala cah menang kok bebas to. Bebas ya bebas tapi didelok anune iki lho mangsu. Aja kok. Ha. Ha, bojoku mesti mbok anu nek kok. <laughs> Lanjut. wedokane ngono. Meneng ngono ora iso to. Ngono. Rewet ae wajah rewet tok isine. Ngene, nyesor karo aku piye? Eh, piye to? Lah wong bojone ngetak ning kene kok. Apa wae arep karo iki? Nyah hmm. ora Lho, piye to? Ora apa-apa. Mane bekas begenggek tadi. Ngawur rek. Ayo, lanjut. Sabar, sabar. Natia.

malone